і бовкнув таке. Під стукіт коліс усі швидко позасинали. А Яків лежав назнак з відкритими очима і думав, думав. Там у штабі полку про нього вже, мабуть, забули, підшукали іншого писаря. Йому тепер доведеться вже до кінця війни залишитися в цій автоматній роті і переживати таке, як тієї ночі на висоті. І хто зна, чи там на іншому фронті, на іншій висоті примхлива доля вдруге всміхнеться йому, як цього разу він залишиться живим, а буде ще і третя висота, і четверта, і хто зна скільки ще. Вон ті жінки, діти і діди, які працюють у полі і махають руками та хустками вслід ешелону, вони залишаться жити, а його, Якова Калабана, вже не буде. Він загине, як той незнайомий кулеметник як його напарник Петренко, на якійсь невідомій нікому висоті і вже ніколи не бачитиме ні жінок, ні дітей, ні ясного сонця, ні тих зелених ялиць, що скачуть, біжать зараз повз напіввідчинені двері вагона. Пекучий жаль, страх за себе знову охоплювали його. Ешелон зупинився на невеликій станції під Ніжином. Від тієї станції до його села 18 кілометрів. Покуса була занадто сильна, і калабан не зміг її перебороти. Пішов ніби до вітру, заліг у високу траву, прикинувся сплячим на випадок, коли б його там хтось побачив і викрив. Ешелон рушив. Калабан дочекався ночі і, тихо озираючись на всі боки, прокрався додому. Переховувався у хліві, в льоху, в лісі щоб хто з односельчан, бува, не побачив. А потім, як війна закінчилася, вирушив на Донбас, підробивши довідку про демобілізацію на чистому бланку, який про всяк випадок прихопив із собою із штабної землянки. Працював на відбудові шахт, поступив заочно в технікум, потім в інститут, був інженером, потім начальником управління. Нарешті став керуючим трестом. Спочатку страх викриття невідступно переслідував його. Вночі прокидався мокрий від поту. Але з часом відчуття небезпеки старалося, Вже й самий вчинок не видавався йому таким серйозним. Останнім часом і зовсім перестав про це думати. Керуючи обласним будівельним трестом Яків Степанович Калабан, кілька днів тому повернувся з Києва. Настрій у нього чудовий. За підсумками минулого року. Трест одержав перехідний червоний прапор міністерства. Усі відзначали неабияку заслугу цьому Якова Степановича, котрий лише два роки тому був переведений з Донбасу в цей постійно відстаючий Клепарівський трест. Про це говорили і на урочистому вечорі в драматичному театрі. Наступного дня в газеті було вміщено звіт про вечір і велике фото заступник міністра вручає калабану червоний прапор. Сьогодні, зібравши керівний склад тресту, керуючий розповідає про неї завдання, які стоять перед усіма працівниками, наводить побажання міністра сприйняти нагороду як певний аванс і нарощувати темпи далі. Нарада закінчена, люди розходяться, керуючий теж збирається додому. Входить Лідія Петрівна. У приймальні якийсь товариш. Чекаю вже давно. Каже, що в особистій справі. Друг молодості. Справді, радіє Калабан, то нехай же заходить. Це вузьковидий, худорлявий чоловік. Не чекаючи запрошення, він сідає і впирається в Калабана поглядом. Калабану здається, що справді колись бачить це лисяче обличчя, але де саме й коли не може згадати. Та хіба ж запам'ятаєш усіх? ким колись довелося працювати. У Тресті зараз понад півтори тисячі працівників, а в попередньому, яким керував на Донбасі, більше було. Слухаю вас, не впізнаєш. Бач, не впізнаєш, товаришу Калабан, як і Степанович, так? Я ж тоді й не знав, як тебе по батькові. Та вже зараз у газеті прочитав. Таке панібратство з боку незнайомців чомусь викликає тривогу, і калабан з внутрішнім тремтінням нишпорить по закутках своєї пам'яті.